بسم الله الرحمن الرحيم سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون Empiezo con el nombre de Allah el clemente el misericordioso esta es una sura que hemos revelado y cuyos preceptos hemos ordenado seguir en la que hay claras aleyas para que reflexionen الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده ولا تاخذكم بهما رافه ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين castiguen a la fornicación y al fornicador con cien latigazos si cuatro testigos probos dan fe de la inmoralidad y no dejen que su compasión por ellos les impida aplicarles la pena completa si de verdad creen en Alá y en el día de la resurrección y que un grupo de los creyentes sea testigo de la aplicación del castigo الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين Un fornicador solo debe casarse con una fornicadora o una idólatra y una fornicadora solo debe casarse con un fornicador o un idólatra pues está prohibido para los creyentes casarse con ellos والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون Y castiguen con ochenta latigazos a quienes acusen a mujeres decentes de fornicación o adulterio sin presentar cuatro testigos y no acepten nunca sus testimonios.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 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين Y que la quinta vez que juren invoquen a Allah diciendo que los expulse de su misericordia si mienten. ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين Y ella se librará del castigo si jura por Allah cuatro veces que su marido miente. والخامسة أن غضب الله عليها كان من الصادقين Y la quinta vez que jure, invocará a Allah diciendo que caiga sobre ella su ira si el marido dice la verdad. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم y si no fuera por la gracia y la misericordia de Allah sobre ustedes y porque siempre acepta el arrepentimiento y es sabio revelaría la verdad sobre el asunto y castigaría al culpable لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Ciertamente, quienes extendieron la calumnia contra Aisha fue un grupo de ustedes, los creyentes. No piensen que ello los perjudicará a quienes no tuvieron nada que ver con la calumnia, pues los beneficiará al esclarecerse el asunto y probarse la inocencia de Aisha. Todos los que participaron en la calumnia obtendrán su merecido por la parte del pecado que les corresponda. Y el principal responsable tendrá un terrible castigo. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين ¿Por qué cuando los creyentes y las creyentes la oyeron no pensaron bien los unos de los otros y dijeron que se trataba de una clara calumnia? لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ¿Por qué no se presentaron cuatro testigos de lo que decían? Si no presentan los testigos, son ellos los mentirosos ante Allah. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم Si no hubiera sido por el favor de Allah sobre ustedes y por su misericordia en esta vida y en la otra, les habría sobrevenido un terrible castigo por lo que dijeron. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم Propagaban la calumnia de boca en boca, hablando de aquello sobre lo que no tenían conocimiento, y pensaban que lo que hacían carecía de importancia, pero para Allah era muy grave. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ¿Por qué no dijeron al oírla no nos corresponde hablar de esto? Gloria a Allah. Esto es una gran mentira. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين Allah les advierte que no deben volver a hacer nunca algo similar si de verdad son creyentes. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Y Allah les explica con claridad sus mandatos y él es el omnisciente y sabio. ان الذين يحبون تحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون Ciertamente quienes se complacen en difundir calumnias sobre los creyentes, acusándolos falsamente de fornicación o adulterio, recibirán un castigo doloroso en esta vida y en la otra, si no se arrepienten. Alá sabe que mienten, mientras que ustedes no lo saben. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رءوف رحيم Si no fuera por el favor y la misericordia de Allah sobre ustedes, y porque él es en verdad compasivo y misericordioso, les adelantaría el castigo.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 han sido agradecidos con la fe y con riquezas no juren que no ayudarán económicamente a sus parientes, a los pobres y a quienes emigraron por la causa de Allah, porque estos participaron en la propagación de la calumnia. Que los perdonen y pasen por alto lo sucedido. ¿Acaso no desean que Allah los perdone? Y Allah es indulgente y misericordioso. ان ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم Quienes acusen de fornicación o adulterio sin prueba alguna a mujeres decentes, inocentes y creyentes que ni siquiera piensan en cometer dicha inmoralidad serán expulsados de la misericordia de Alá en esta vida y en la otra y recibirán un terrible castigo يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون el día de la resurrección día en que las lenguas manos y piernas de quienes rechazaban la verdad darán testimonio contra sus dueños acerca de lo que solían hacer en la vida terrenal يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين Ese día Alá les dará la retribución que merezcan y sabrán que él es la verdad manifiesta y que sus promesas y amenazas son ciertas y que él no es injusto con nadie. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفره ورزق كريم Las malas mujeres son para los hombres perversos y los hombres perversos son para las malas mujeres debido a la similitud que hay entre ellos y las buenas mujeres son para los hombres buenos y los hombres buenos son para las buenas mujeres debido a la similitud que hay entre ellos estos son inocentes de lo que los acusan los infames recibirán el perdón de Alá y una provisión generosa en el paraíso ya ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون Oh creyentes, no entren en ninguna casa que no sea la suya sin antes haber pedido permiso y haber saludado a quienes viven en ella. Eso es mejor para ustedes, para que así reflexionen sobre los mandatos de su Señor y lo obedezcan. فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم Y si no hallan a nadie en la casa, no entren hasta que se les conceda permiso. Y si les dicen que regresen más tarde, háganlo así. Eso es mejor para ustedes. Y Allah sabe bien lo que hacen. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون No incurren en falta si entran sin permiso en casas o estancias no usadas como viviendas, si les son de algún beneficio. Y Allah conoce las intenciones que manifiestan y ocultan. ان الله خبير بما يصنعون Dile a los creyentes, oh Muhammad, que bajen la vista ante lo que se les ha prohibido mirar y que protejan sus partes íntimas de la indecencia. Eso es más puro para ellos. Ciertamente, Allah está bien informado de lo que hacen. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطبع الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون Y dile a las creyentes que bajen la vista ante lo que se les ha prohibido mirar, que protejan sus partes íntimas de la indecencia y que no muestren su cuerpo ni los adornos que lleven, excepto aquello que asome de manera no intencionada y que se cubran con velos desde la cabeza hasta el pecho y que no muestren su atractivo salvo a sus esposos, a sus padres, a sus suegros, a sus hijos, a los hijos de sus esposos, a sus hermanos, a los hijos de sus hermanos o hermanas, a las mujeres musulmanas, a los esclavos y esclavas que posean, a los sirvientes carentes de deseo sexual y a los niños pequeños que aún no sienten interés por las mujeres. Que ellas no sacudan los pies para llamar la atención de los hombres con el ruido de las pulseras tobilleras o abalorios que llevan y para mostrar parte de los adornos que ocultan. Y vuélvanse todos a Alá en arrepentimiento, oh creyentes, para que puedan triunfar en esta vida y en la otra. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم y casen a los solteros y solteras de entre ustedes y a los esclavos y esclavas que sean rectos y virtuosos si son pobres Alá los enriquecerá con su favor el favor de Alá es inmenso y él conoce todas las cosas حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم Y quienes no dispongan de los medios para casarse, que se mantengan castos hasta que Alá los enriquezca con su favor. Y a aquellos esclavos suyos que deseen un contrato de emancipación, concédeselo si ven un bien en ellos porque son rectos en la religión y capaces de ganarse honradamente la vida y denles algo de los bienes que Alá les ha otorgado no prostituyan a sus esclavas para conseguir beneficios terrenales si desean la castidad pero si alguien las obliga a ello que sepan que Alá es indulgente y misericordioso con ellas y que el pecado recae sobre quien las prostituye. ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه للمتقين Y ciertamente les hemos revelado a leyes esclarecedoras y ejemplos de quienes pasaron por esta vida antes que ustedes, así como una exhortación para los piadosos. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونه يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم الله es la luz que guía todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Su luz es como una hornacina donde hay colocada dentro de un claro cristal una lámpara que resplandece como una brillante estrella. El combustible de dicha lámpara se extrae del fruto de un árbol bendito, un olivo que crece en un lugar de la tierra entre oriente y occidente que recibe la luz del sol desde el amanecer hasta su puesta. Tal aceite prende casi sin tocarle el fuego, debido a su pureza. Y cuando prende, es luz sobre luz. Alá guía a quien quiere hacia su luz y expone ejemplos a los hombres. Y Alá tiene conocimiento sobre todas las cosas. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال Dicha luz brilla en las casas de oración o mezquitas que Allah ha ordenado construir y purificar, donde su nombre es exaltado y glorificado mañana y tarde. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار por hombres a quienes ni los negocios ni las ventas los distraen de glorificarlo y alabarlo de realizar el salat y de entregar el asaque y que temen el día de la resurrección en que los corazones y la vista se estremecerán de terror ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب Ese día Allah los recompensará según las mejores acciones que hayan realizado, pasando por alto sus faltas, e incrementará su favor sobre ellos. Y Allah agracia a quien quiere sin límite alguno. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب Y las buenas acciones de quienes rechazan la verdad son como un espejismo en el desierto. El sediento cree ver agua, mas cuando llega al lugar donde esperaba encontrarla, no haya nada de esta y encuentra en su lugar a su Señor, quien lo juzgará y le dará su merecido, el infierno. Y Allah es rápido concediendo a sus siervos la retribución que sus obras merecen. في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور o bien sus acciones se asemejan a la oscuridad de un mar profundo donde hay olas cubiertas por olas y estas a su vez cubiertas cubiertas por nubes oscuridad sobre oscuridad si uno extendiese la mano apenas podría distinguirla y aquel a quien Alá no guía con su luz no podrá guiarse الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ¿Acaso no ves, oh Muhammad, que cuanto hay en los cielos y en la tierra glorifica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 Después las agrupa y las apila unas sobre otras. Y luego ven la lluvia salir de su interior. Y hace que caiga el granizo del cielo, de nubes como montañas. Y alcanza con él a quien quiere y libra de él a quien quiere. El fulgor de su relámpago casi arrebata la vista. يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار Allah es quien alterna la noche y el día. Ciertamente, en ello hay un motivo de reflexión para los dotados de discernimiento. والله خلق كل دابه فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير Y Allah ha creado a todas las criaturas a partir de agua. Las hay que se arrastran sobre el vientre, otras caminan a dos patas y otras a cuatro. Allah crea lo que le place. En verdad, Allah es todopoderoso. لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم Y hemos revelado a leyes esclarecedoras el Corán. Y Allah guía a quien quiere hacia el camino recto. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين Y dicen los hipócritas Creemos en Alá y en su mensajero y obedecemos sus órdenes. Mas un grupo de ellos se desentiende después de lo que han dicho y dan la espalda al mensajero y a lo que les ha revelado de parte de Alá. Esos no son creyentes. الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون Y si se los llama a seguir el contenido del libro de Allah y a la decisión del mensajero con respecto a sus disputas, un grupo de ellos no acude porque no quiere aceptar su veredicto y se aleja. وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين Mas si ellos tienen la razón acuden al mensajero de Allah raudos y obedientes para que dictaminen en su favor افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون ¿Acaso sus corazones están enfermos de incredulidad o es que dudan acerca de la veracidad de Muhammad o temen que Alá y su mensajero sean injustos con ellos en su dictamen no más bien son ellos los injustos ما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون Ciertamente Cuando los creyentes son llamados a aceptar el juicio de Alá y de su mensajero, dicen: Oímos y obedecemos. Esos son quienes prosperarán y se salvarán. Y quienes obedecen a Alá y a su mensajero, temen a Allah y son piadosos, serán los vencedores. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون Y los hipócritas juran por Allah solemnemente que si les ordenaras salir a combatir lo harían diles no juren en vano sabemos que su obediencia es solo de palabra en verdad Allah está bien informado de lo que hacen قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين Diles, oh Muhammad, obedezcan a Allah y al mensajero. Si no lo hacen, sepan que el mensajero solo es responsable de aquello que se le ha encomendado, transmitir el mensaje completo, mientras que ustedes son responsables de seguir lo que se les ha ordenado. Si obedecen, estarán bien guiados mas al mensajero solo le corresponde transmitir el mensaje con claridad.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 Y cambiará el sentimiento de miedo que tenían los creyentes ante los idólatras por el de seguridad, si adoran solamente a Allah y a nadie más. Y quienes nieguen después los favores que Allah les ha concedido, serán los rebeldes. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون realicen el salat entreguen el asaque y obedezcan al mensajero para que Allah se apiade de ustedes لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير No pienses, oh Muhammad, que quienes rechazan la verdad podrán escaparse de Allah en la tierra.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 son tres momentos de privacidad para ustedes si entran en sus aposentos sin pedir permiso en otros momentos del día no incurren en falta ni tampoco ustedes pues son momentos en los que se reúnen y atienden sus asuntos así es como Alá les explica sus mandatos y Alá es omnisciente y sabio واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم Y cuando los niños lleguen a la pubertad que pidan permiso para entrar en todo momento como hacen los adultos así es como Alá les explica sus mandatos y Alá es omnisciente y sabio والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم Y las mujeres que hayan alcanzado una avanzada edad y ya no sientan deseo de casarse ni despierten en los hombres deseo alguno no incurren en falta si relajan ligeramente sus vestimentas externas siempre que no dejen de cubrir el cuerpo y no pretendan con ello mostrar algún atractivo mas si se cubren completamente con dichas prendas externas es mejor para ellas y alá oye y conoce todas las cosas. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أن تأكلوا تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم ۖ أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ۖ ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون el ciego, el lisiado y el enfermo no serán reprochados, ni tampoco ustedes si comen en sus casas o en la de sus hijos, padres o madres, hermanos o hermanas, tíos o tías paternos, tíos o tías maternos, o en aquellas casas cuyas llaves poseen, porque sus dueños les han dado permiso para supervisarlas o hacer uso de ellas en su ausencia o en la de un amigo suyo aunque sus familiares y amigos no estén presentes siempre y cuando no les importe que lo hagan pueden comer juntos o separados mas cuando entren a cualquier casa salúdense entre ustedes con el saludo de paz proveniente de Alá pues es bendito y bueno Así es como Alá les aclara sus mandatos para que reflexionen sobre ellos y los sigan. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم Los verdaderos creyentes son aquellos que creen en Alá y en su mensajero y que cuando se encuentran reunidos con él por un asunto de interés común no se retiran sin pedirle permiso. Quienes te pidan permiso, oh Muhammad, son quienes de verdad creen en Alá y en su mensajero. Y si te piden permiso para retirarse con el fin de atender algún asunto privado, concédeselo a quien quieras de ellos y pide perdón a Alá por ellos.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 Y Alá sabe que hipócritas de entre ustedes se retiran con disimulo sin pedir permiso durante el sermón del rezo en congregación del viernes. Que se guarden quienes se oponen a las órdenes de Alá o de su mensajero, de que les sobrevenga una desgracia o se abata sobre ellos un castigo doloroso. لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم A Alá pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Conoce bien todo lo referente a ustedes. Y el día en que regresen para comparecer ante él, el día de la resurrección, les informará sobre las acciones que realizaron. Y Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas.